no Belly de Mandela, bagulho tá como? Tipo vavazinho. No bar de favela, para de favela, Para de favela, vou a com toca dela. No bar de favela, para de favela, vela. Tá daquele jeito. No bar de favela, para de favela, Para de favela, vou a com toca dela. No bar de favela, para de favela, no bar de favela, vou a com toca dela. Vai comigo, bobalhão quica no pai, senta no pai, quica no pai, senta no pai. No baile de Mandela, ela é toda safadinha, ainda vem, sem calcinha, tô pronto pra passar. No baile de favela, foi que eu trombei com ela. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vaca, vaca, tcheca, tela. Yay fiote, Yay fiote. bar de favela, bar de favela, bar de favela, vou acabar com a toca No bar de favela, bar de favela, vela. Tá daquele jeito. No bar de favela, bar de favela, bar de favela, vou acabar com a toca No bar de favela, bar de favela, no bar de favela, vou acabar com a toca Vai comigo, bobalhão. Kika no pai, senta no pai. Kika no pai, senta no pai. No pele do Mandela, ela toda safadinha, ainda veio sem calcinha, tô pronto pra passar. No baile de favela, foi que eu trombei com ela. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vaca, vaca, catela. catela.